hamdülillah Hamdülillah ve nesta'inu ve nesta'firu Ve ne'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu Allahümme salli ve sellim ve barik ala hamdike ve rasulike Muhammed ve Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın alihi Allah'ın sahbihi Allah'ın emma Allah'ın bugün Allah'ın ayet Allah'ın perşembe Allah'ın saçlarını Allah'ın 13. Allah'ın kaldı Allah'ın son Allah'ın Rahimullah'ın Allah'ın çeşitlerinde Allah'ın çeşitlerinin Allah'ın kaldı Allah'ın buyurdu Allah'ın ma Allah'ın emarallahu Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın minhu Allah'ın ve Allah'ın abdu'a والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والعنادة والاستعانة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع الإبادة التي أمر الله بها كلها الذبح والنذر أنفم بإجتانك هذه الإبادة الشرعية داخل من olduğunu kitabın ismini yaşatır Allah bin peygamber mefhumu işte bugünkü dersle ilk asıl bitmiş olur dikkat ettin mi dersin bu anı kılavet Allah Azze ve Celle'nin sevgiliyle alakalı şeylerden bahsettik bu üç esasla Allah Azze ve Celle ona tezgil edilmesi, ona gerek edilmesi, edilmesi, edilmesi, onun sadece ibadetini kılması ve şu anda da zaten ibadet çeşitlerini hükmetmek arasındayız işte bugün ibadet çeşitlerinden iki tanesi kaldığını ölçümüz kötü zalih ve nazır onu da bitireceğiz önümüzdeki dersten itibaren ikinci akla geçeceğiz ikinci akla geçeceğiz Muhammed Rahimallah diyor ki ve delilü zebih zebihin delilü zebih kurban yani kurban ve delilü zebih kavluhu ta'ala kurbanın delili yani ne olduğunu böyle ibadet olduğunu böyle sadece Allah'a da özellikle yapılmasının gerekli olduğunu dedi kul Allah'a da özellikle kul enne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alemin de ki benim namazım nusukum yani kurbanım ve mahyaya ve mamati ölümün ve dilim hayatım ve ölümün lillahi rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah içindir la şerikele onun hiçbir ortağı yoktur ve bizalike umirtu ben bununla emredildim ve ana evveli müslümin ben müslümanların için ve mine sünneti ve sünnetten gözülürsün la'anallahu men zebehe lillah Allah kendisinden başkasına kurban kesene lanet etmiştir öyle belli olarak bunlardır ayet bakalım inşallah Şimdi ne ki Rahimullah Delilü Zebeh Zelham Delilü sonra bu ayet şimdi zebeh ne demek ilhak ruh ilhak den ada vechin mahsus belli bir şekilde kan aktarak mı ruhu çıkartmak ruhunu çıkmak zebeh bilemez kuldan diyoruz şimdi Allahu Alem ilim Allah'ın katında benim meşahitlerden anladığım kadarıyla ders halkalarından bazı meşahitlerin verdiği ifade olarak Allahu Alem ilim Allah'ın katında 8 kısmı ayrılır böyle 8 kısmı birincisi büyük şirk mesela kutlar, cinler veya mahlukatlar için ibadet amaçlı kesmek birincisi büyük şirk ikincisi küçük şirk şey küçük şirk şey olan kullan mesela nasıl buna örnek zahiren mesela sadaka içinmiş gibi şey gösteriyorsun normalde e, sadaka nedir ibadet değil mi sen bunu sadaka olarak gösteriyorsun halbuki aslen yani bazen sadaka olmuş şey getiriyorsun ama bunu rüya için yapıyorsun ama insanlar görsün diye etsin diye rüya için sunma için yapıyorsun bu da ne olur rüyada ne bulacaksın küçük şey. bunun da küçük şık olur üçüncüsü bir de olmasın mesela bir, bir insan Allah için kurban kesmesi nedir? ibadet peki sadece ibadeti mevlid kandilini yapıyor baktı mevlid kandilinin kendisini Mevlüt mevlid kandilinde Allah için kesilmesi düşünün mevlid kandilinde Allah için Allah için kesilmesi ibadet ama onun Mevlüt kandilinden dolayı yaptığı için ne oluyor? bidat yani, dördüncüsü haram olması ilişkiye düşünülen toplantılar için kesilen kurban gibi mesela ilişki sofraları için meze amaçlı vesaire ilişki sofrası için eğer kesilen bu hayvan o ilişki toplantısı için olursa ne olur bu? haram veya mesela başka bir örnek rüşvet amaçlı rüşvet nedir? haramdır Sana yani rüşvet amaçlı kesersen ismi rüşvet amaçlı kesersen nedir bu? haram beşinci kısım noktada alimler diyor ki misafir için tekerrüfe girmek çünkü ne Nebi Sassal'da misafir için tekerrüfe girmeyi işte yani zorluk çekmek şey. şimdi misafire ikram aslında sünnettir ancak bu seni zorluğa sokacağını tam biliyorsan veya çocuklarının olumsuz nafakasından vesaire bir e, sıkıntı yaşanacaksa külli bir sıkıntı değil zaten çok zarar verecekse haram onun dışında seni bir sıkıntı yaşatacaksa cennete girmek nasıl olmuştur demek sana altıncısı vacip olması mesela hacca giden bir insan haccın çeşitleri var israf kıran temettüde temettü haccı yapan bir insana kuldan kesinti vaciptir haccın görevlerindendir bu altıncı ikinci kısmı mübah olan kurban mübah olan zebeh şey pardon müstahap olan zebeh müstahap sünnet müstahap itilaf edin sünnet müstahap arasında fark vermediğini usul fıkıh konusu genel olarak sünnet sadaka zibamesi sadaka vermek mi sünnet kişinin de bazen sadaka yanında olan şeyler Şimdi alttan kişinin et alıp yemesini baktır veya et kesiklerini sen olan kesik etin yemesini baktır ancak bunu ibadet edilmişlerinden bunlardan yani düşün ki mesela zayıfcılığı bir adamsın ülkeyle cihaz besliyor Teala ne buyurdu ayette Mevlif'in getirdiği delil olarak yani Mevlif'in kurbanın ibadet olduğunun delili olarak Allah'tan başkasının yapılmasının caiz olmadığının delili olarak getirdiği ayette Allah subhanahu ve teala ne buyuruyor kul de ki inne salati ve nasuki benim namazım ve nasukum ölümün ve hayatım alemleri Rabbi olan Allah içindir namazın ve nusukun nusuka biliyorsun vardır şimdi ayette geçen en nusuk yani nusukun derken zebeh kurban kesmek zebeh demektir buradaki nusuk ayette musuk yani nusukun diyor ya alemin Rabbel Arvaşın buradaki nusuk zebeh demek yani kurban kesmek şimdi buraya dikkat edin inşallah bazen Kur'an'da veya sünnette nusuk ibareti geçer bazen Kur'an'da ve sünnette nusuk ibareti geçer bazen bunun bunun yönü kurban kastırılır mesela Allah Azze ve Celle ne buyuruyor ve etimul hacce vel emrete lillah haccı ve umreyi de Allah için ne yapın tamamlayın fe enefsirtum fe nefsirtum min el herhangi bir sebepten dolayı alıkonulursanız o halde kolayınıza gidenler kurbanlardan gönderin sonra ne buyuruyor وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ kurban yerine yani Mina'ya varıncaya kadar başlarını tıraş etmeyin sonra bak Allah Azze ve Celle diyor فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا kavlihi eden min rasihi Sülletin min siyamin ev sadakatin ev nusukin Artık içimizde her kim hasta olur veya başında bir eziyet bulunursa ona üç gün ona oruç tutması gerekir bu oruç üç gündür ona oruç sadaka yahut da nusuktan yani ne? kurbandan fidye lazım olur şimdi Bakara suresinde bu ayet Allah subhanahu ve teala ne diyor hac amellerimden bahsediyor diyor ki en artık kim içimizden her kim hasta olur veya başından bir eziyet başında bir eziyet olursa ona oruç tutması sadaka vermesi yahut da musluktan fidye ne olur vacil olur yani musluktan yani kullanmak Allah Azze ve Celle mesut dedi ne kastetti mesutle buradan kastediliyor o yüzden e, bütün getirdiği ayetteki Yusuf'taki e, ayetteki geçen Yusuf'ta Yusuf'un manalarından bir tanesi demek kurban o yüzden diyoruz ki bazen Kur'an'da veya sünnette meçhul ibaresi meçhul lafı ıtlak edilir kullanılır bazen bununla kurban kastedilir işte deme yapılarını zayıf tamam mı? şimdi burayı anladıktan sonra diyor ki ancak müşrik ibareti ıslak edildiği zaman kullanıldığı zaman iki rivayet ıslak edildiği mutlak olarak kullanıldığı zaman kurban kesmekten daha geniş manalı şeyler niye kalanlar ki bu mana ne de bu geniş mana ibadettir onun ibadet manasını içerir şimdi ibadet kurban kesmekten daha geniş manalı çünkü kurban kesmek bir ibadettir ama ibadet sadece kurban kesmekten ibaret değil daha gelmişler şey o yüzden uçkun mutlak olarak Kur'an ve sünnette kullanıldığı zaman mutlak kelimesinden ne anlarız? ibadet anlarız iki kelimesi çünkü ıtlak edildiği zaman daha geniş bir mana içerisinde ve ibadet ki ibadet manasının kelimesi ıtlak anladığında ancak ibadet arasında en özel olarak haç amellerini içerilmiştir ibadetler içinde de en çok neyi içerir en özel olarak haç amellerini Mesela Allah subhanahu ve teala ne diyor bak şimdi diyor ki haç aylarında ticaret ve Rabbimizden hiç demenize sevilmez yoktur Arafat'ın birlikte geri döndüğünde meşhur haremin yakınında Allah'a anılır o size hidayet o size hidayete ulaştırdığı gibi siz de onu anın daha evvel gerçekten sapıklardan demiş sonra diyor ki sonra sizi de insanların döndüğü yerden Arafat'tan dönün Allah'tan marifet dileyin muhakkak Allah çokça mağfiret edendir gafurdur rahimdir şimdi buraya kadar anladık ayetin sonra bak Allah ne diyor diyor ki فَاِذَا قَدَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ nusuklarınızı bitirince yani kaç amellerinizi bitirince bak şimdi Allah Azze ve Celle burada nusuklarını verdi kaç amellerinizi kaç amellerinizi bitirince فَذْكُرُ اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوَشَدُّ babalarınızı anneniz gibi hatta daha kuvvetli bir olmuş ona yapın Allah'ı ne diyor Allah subhanahu wa ta'ala فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَافِكَكُمْ amellerimizi düşününce yani haç amellerimizi münafıklığımız yani haç amellerimizi haç amellerinin bütün orta kısmını ne için var bazı sana yapmalı yaptı sonra yine diyorum ki bir üst mertebe nusukla alakalı nusuk bundan da daha öte olarak daha geniş olarak daha kapsamlı olarak tüm ibadetlerin ortak ismi olarak ıslak edilir o yüzden haram ve yasakta kitabında herhangi bir nokta aslen nusuk kelimesi aslen tüm ibadetleri kapsandığı içindir ancak özel bir karime olur o zaman o özel bir karimeye göre ne yapılır ee, değer kılınır haç, haç amelleri arasında zikredilirse haç amelleri kastedilir fidye olarak zikredilir kurban fidyesi olarak kastedilir vesaire ancak nusuk kelimesi aslen benim demiş mana olarak tüm ibadetlere tüm ibadetlerin ortak içindir mesela dersin ki Hazır racülü nafikun Bu adam nafiktir Yani abidun Yani abiddir İbadet ile ibadet ehli Sen dersin Kontrolü bakın olduğunda aklından Hazır racülü Hazır racülü nafikun Bu adam nedir? Bu adam nafiktir yani ne demek münafık ey yani ey yani abidin nedir? abid bu adam münafıktır yani abid abid ibadet der mesela bir Arap bir arkadaşla muhabbet eder başka bir adamdan bahseder ki der ki o adamlar ya münafık yani dikkat edelim Allah subhanahu ve teala ne diyor kul de inne salati ve nusuki benim ne namazım ve kurbanım mahyaya ve mamati şimdi bak şimdi ne dedik benim namazım ve kurbanım dedik ama dikkat et baştan ne söyledik nusuk için daha geniş kapsamlı değil mi Niye için burada kurban isim verdik? O zaman kurban diye tercüme ettik. Çünkü kalbi kurban da kapsar diye bütün dertleri kapsar. O yüzden bazı mealler haklı olarak nasıl çalıyorlar? Bu ki benim namazım ve ibadetim. Allah için ulaşalım. O da doğru bir şey bu da doğru bir şey. Neden? Çünkü umumun itibarı bir hususi itibarı almış çünkü benim ibadetim geçerken zaten içinde ne var kurban var ibadet olduğu için nusuk olarak özel mana verilmiş siyasi bak kaynelerden dolayı tamam bunun tartışmasına çok önemli yani ikisi de tamam o yüzden nasıl yakalasın lazım anladın mı? Evet. silahları tamam şimdi ayette dikkat edin Allah subhanahu ve teala nuskun yanında şimdi mesela hani dedik ya eğer tavsiye istiyorsak şimdi mesela tabi bunu anlatmamız lazım yani şimdi bak ayette diyor ki de ki benim namazım ve nusufum böyle bir kalıp burada biraz dinleyin noktaları benim namazım ve nusufum kimin için Allah subhanahu Şimdi bu ki bu da nusup daha genel manada için bir sahibi yolunda namazın da kullanılıyor Dedik ki ibadetin namazın da ibadetin böyle çevirebilirsin namazın da ibadetlerin böyle çevirebilirsin çünkü nusukun en geniş manası ibadetler demek veya namazın ve kurbanın böyle çevirebilirsin lazım ve ibadetlerin diye çevirenler nuskun genel manasını itibar almışlardır namazın ve kurbanın diyenler karine siyah sibattan dolayı böyle demişler peki bunlara sorduğumuzda nedir karine veya böyle bir şey soru sorulduğunda nedir karine ki bu nuskun geniş manasını bu ayette özelleştiriyoruz ve kullanıyoruz şu da yakın bak şimdi namaz ibadet mi? demedik beteği Nusuk belki deseydi sadece Nusuk deseydi ayrıca sadece Ne itibar olacaktı? Benim namazım ve ibadetlerim Doğru mu? Namazım ve ibadetlerim Burada nusuk kelimesi sadece deseydi namazını kapsamaz mıydı? Kapsamaz o yüzden alimler diyor ki burada namazı tek bir ibadet olarak zikretti peşinden ve nusku hücceti özel ayrı ayrı müstafi iki ibadettir çünkü akşam da zaten nusuk namazı kapsar eğer geniş manası alınsaydı ayette anlatabiliyor muyum? ancak öbür tarafı öbür tarafın şöyle bir e, haklı yönü var diyorlar ki mesela bu atful has atful am alel has umumun hususa ne yapmak? mesela nüfuka ibadetler için verelim ibadetler kavramı mı burada nusuk kelimesi mi daha geniş manayı kapsar yoksa namaz mı? çünkü nusuk hem namazı içerir hem de ne içerir? bütün ibadet diğer ibadetleri içerir şey o yüzden alimler diyor ki bu hâdâ min bâbu atfil khâr atfil âm alel khâr bu umumi ne yapmak? hususa hususa yani hususa ne yapmak? atfil yani önce özel bir şey zikredilir sonra ondan sonra umum bir şey zikredilir o zikredilen umum şey daha önceki husus şeyi içerebilir mesela namaz burada husus bir ibadet yani bir özel bir ibadet nusuk genel kapsamlı nusuk namaza göre daha umum ve namaza atfırılmış yani namazdan sonra zikredilmiş tamam bunu ne denir geneli özeli atfırılmış yani geneli özelden daha sonra zikredilmiş biraz avantajlı Mesela Kur'an'da bunun örneği çok sık Mesela Allah subhanahu ve teala ne diyor Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr Şey Tevasav ve tevasav bil hakkı Velâsın önden içerisinde bir anı Ve tevasav ve tevasav bil sabr Hakkı tavsiye edenler Başka sabrı tavsiye edenler Hak mı daha önemli, sabır mı? Hak daha önemli. Çünkü sabır haktandır değil mi? İslam'ın bütün şeylerine şimdi burada ne olmuş? özel gavlar olmuş değil mi? önce şimdi Allah Azze ve sadece hakkı tavsiye edenler için sabır bunun içine girmiyor mu? hak nedir? Allah Azze ve hakkı olduğu her şeyin ortaya çıkıyor ama buna rağmen ayette ne zikretmiş? özel zikretmiş neden? özelliğine vurgu önemine vurgudan vurgu, vurgu sebebiyle anladık burayı o zaman demek ki Kur'an'ın menhecinde çok var bazen has umuma atfolunur umum hususu atfolunur vesaire Ama bu Kur'an'da çok vardır bu maruf bir şey şimdi buna şöyle de diyebiliriz bu ayet muhtemel bak şimdi muhtemel şu ayet burada ya umanın hususi aklı var ki burada umum nedir? Nusuk genel ibadetler eğer nusuku burada ibadet olarak anlayacaksak buna ne deriz? umumun hususanın aksıdır anladık veya da deriz ki burada madem ki nuskun manalarından bir tanesi ve kurban namazda tek başına zikredilmiş umumu umumun aksa e, ömrünün hadise atfırılması yerine deriz ki iki tane özel ibadeyi yükledilmesi deriz işte mümkün yani şimdi ikisi arasında çelişki var mı iki tercüme arasında yok birisi umumun çünkü bu Allah ve Özel'in Allah subhanahu wa ta'ın beladeti Allah subhanahu wa ta'ın selamı da kitabında çok geniş çok değerli yani Allah subhanahu wa ta'ala özlü olarak getirmiştir ayetleri yani çok böyle milyonlarca ayet yok yani özlü olarak getirmiştir ama içinde milyarlarca trilyonlarca faydalar var yani bir cümleden binlerce milyonlarca ilmi fayda istimbar edilebiliyor anlatabiliyor bu Allah subhanahu ve teala'nın kemanının üzerinde o yüzden baktığımız zaman ikisi de usulü ne? ikisi de uygun iki o yüzden arasında da arız olmadığı için arız nedir? arız olmadığı için kabul mesela e, Allah'ın içine kim çıkıp burada ite ne dersin? Kur'an dersin ite ne dersin? Sünnet dersin şimdi ite, ite Kur'an desen sahih mi? evet zaten Kur'an sünnet olmalı şey, doğru mu? ite sünnet desen sahih mi? sünnet zaten ne yapar? ne yapar? Kur'an'dan bahsediyor Kur'an sünnet desem doğru Şimdi üçünü de söylesem üç ayetinde bir çalışı var mı? Yarılmaz Ama birbirini desteklemek Kur'an'a din dersin şey Allah'ın hüküme din dersin Allah'ın hüküme Kur'an dersin Allah'ın hüküme Kur'an sünnet dersin Allah'ın hüküme İslam dersin Allah'ın hüküme iman dersin Hepsini lafız olarak farklı anlamı mana olarak bunu desteklemek Bu da böyle O bir şey Tamam buraya anladım Şimdi baktığımız zaman şöyle bir siyasi var Şimdi burada namazın müstakil olarak hissettiğine göre demek teknik ibadetlerden bahsediyor ya bak Dünya daha çok mesela Kur'an'ın sünnete baktığımızda Nusuk özel olarak Nusuk yüklenilmiş ne kastedilmiş onunla Kurban kastedilmiş Anladın mı? Mesela benim aklımda Oradan dönüyor şimdi bir de hac ibadetleri uzak olacağına göre anladın mı çünkü bir dünyanın şeyi var anladın mı o yüzden daha çok kullan, istimal edildiği kullanıldığın noktalar ne? o yüzden tamam dedik burayı anladık şimdi tamam şimdi bak dikkat edin Allah subhanahu ve teala ayette yani iyi tavsiye atmak için daha çok var kalın ayette dikkat edin inşallah Allah subhanahu wa ta'ala hangi ilahi anlamda namazla kullanın sonra ne diyor sonunda altından sonuna diyor ne diyor la şerike leh onun hiçbir ortağı yoktur demek ki kurban ve namazı Allah'tan gayrısına kurban olan ve şey, e, namaz ve ibadet olan kurbana Allah'tan gayrısına yapan ne olmuş olur anladın mı? evet ayet silah her zaman bilgiye ulaşmadı silah silahtan kurtardığın zaman mana anlaşılmaz Allah sana bir kelime hitap etmiyor sana cümlenin kendisiyle hitap ediyor tamam mı? şimdi Allah subhanahu ve teala ne buyurdu? dedi ki kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin namazın kurbanı hayatın ve ölümün alemlerin Rabbi olan Allah içindir la şerikele ona ne hiçbir ortak yoktur tamam ne oldu bu yani neye işaret ediyor neye delalet var kurban kesmekte namaz kılmak başkasına yapıldığı zaman Allah ortak koşulmuş oluyormuş anladın mı çıksa işte namaz Allah'tan gayrısına kılmak çıksa kurbandan şey yaşayacağız şimdi Allah subhanahu ve teala burada emir yok mu? bize diyor Allah'ın emrini yerine getirmesini ibadettir hayır bu da ibadettir yerine getirmek zaman ibadettir o zaman anlıyoruz ki kurban neymiş? ibadet bu geçir ikincisi kurbanın ibadet olduğunun başka bir kaynesi namaz veya namaz kılacak demek ki nasıl namaz ibadetse hem kurbanda ibadeti iki üç Allah subhanahu ve teala ne diyor ona ortak yaratıp demek ki kurban başkasına yaptığın zaman Allah'a ortak koşmuş olursun bu da üçüncü kalemi ibadet olduğunu tamam dördüncü kalemi Allah subhanahu ve teala aslında bu dolaylı yönden övgü siyasındadır çünkü senin benim ölümün hayatım namazım vesaire alemlerin Rabbi olan Allah için bir namazı gerekir bu da övmeye hak eder bu da ibadet olduğunun kaynıcıdır vesaire vesaire hepsi kaynıcıdır şimdi alemler diyor ki dikkat edin mesela Kur'an'da e, kurban ve namaz birçok şey Kur'an ve sünnetinden yana salli ve rabbi kelam Rabbim için namaz ve kurban kesildi diyorlar ki alimler kalabalık olup çünkü burada bak namaz bedeni amellerin en fazlalarından kurban ise mali amellerin mali amellerin yani işte para ve amellerin parayla yapılabilir harç gibi alakası bunların hepsi biraz ibadet diyor ki bakın namaz bedeni amellerin en üstünlerinden mali e, kuldan ise mali amellerin ne? en üstünlerinden o yüzden üçünün çıksınlığı ondan gidelim evet, e, ne diyor Allah subhanahu ve teala إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين de ki benim namazım, nusukun, hayatım ve ölümüm olan Allah içindir. Şimdi bakın burada bir işaret var bu kelimesi Şimdi alimler bazı ilim diyor ki ayette şimdi Allah subhanahu wa ta'ala ne diyor? De ki benim namazım, alemlerin Rabbi olan Allah için başka ne ne neler alemlerin Rabbi olan Allah için ölümü ve hayatı o yüzden diyorlar ki alimler Allahu alem kişinin hamdini veya hanımının kendisini yani veya kadının kolosunu işte ediyorlar yani şimdi ne ne tutup haram diyemiyoruz ancak bu Müslümanın temkinli olması lazım tamam yani canın hayatının bir tanem bunlar hoş vakitlerdir ölsen zaten buradan kimse küfürle söyle şirkçi bir şey veya bu ayete muhalif bir şey kastetmiyor ama buna rağmen e, Müslümanların bir tür çetrefilli vakitlerden uzak durması lazım çünkü Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki benim hayatımda ödemedim alemleri verdi olan Allah için yani sen karşı tarafa canım demen hayatım demen kontrollemen hani burada aslında Türkçe mantıkta da bakan hani bir işaret var bakın da var hastalar insanlar diyor hayatım insan senin için ödül ödüllerim var bu lafından o yüzden hoş değil yani tamam mı ne dersin sevgilim dersin sevgilim diyor seni seviyorum diyor yani mesela güzelim diyor hemen bir tanem veya buna yakın lafıza başlıyorsan şimdi Allah subhanahu ve teala diyor Kul de ki inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alemin de ki benim namazım, nusukum, ölümüm ve yerim hakim alemlerin Rabbi olan Allah içindir ben şerike lehu ona hiçbir şekilde ortak yoktur bak şimdi ve bizalike umretu ben bununla emredildim ve onu evvelin ve ana evvelin ve ana evvelin e, ben Müslümanların bak şimdi Allah sana ve teala şu lafını ve bizalike umretu ne diyor ben bununla emredildim işte bu ayette net bir delil var ki tevkifidir ibadetler nedir? tevkifidir ben bulmuştur yani dinle dinin bitmesiyle şey vahyin sona ermesiyle din ne olmuştur? ibadetler döndürülmüştür çünkü neden? bu ayette ibadetlerin tevkifi döndürülmüş olduğuna dönüyor döndürülmüş ne demek? yani bir konu hakkında nasıl varsa o ibadetin nasıl yoksa o ibadet girmek döndürülmüş bu demek yani yeni bir şey ekleyemezsin yani tabir sahipse yani tabirle burada bidat-ı haseneye ne var ve diyorlar neden şimdi bunu bir bidat-ı haseneye söyleyenlere şey veya Bir ı hasene adı altında amel işleyenlere söyleriz sen bununla emrolundun mu emrolundun eğer emrolundun derse nerede onu kuralım şimdi anladın mı? bak şimdi nerede? diyelim ki Kur'an sünnetten delildir ona zaten burada yakaladın mı anne? yaptığı amele Kur'an ve sünnetten delil getirirken bir daha olmaz dinin kendisinde var eğer delil eğer en emrolunmadım diyorsan bak Allah subhanahu ve teala ne diyor şimdi bir mana veriyor ölümün namazın bilim hayatın yani bunlar bir misaldir bütün ameller içerisinde ihtilaf yok var sonra ne böyle diyor ben bununla emrolundum demek ki bir emrin gelmesi lazım tamam ya, ya vacidiye de razı olamadı ya sünniyete de razı olamadı o ayrı bir anladın mı böyle yakalım o yüzden diyoruz ki vel emru indallah bizim Allah'ın katında buradan bu ayette işaret var ve bizalike umurtum ben bununla emrolundum çünkü Allah böyle dedi yani ne bununla emrolundum emrolundum dışında yapamam çünkü emrolunmazsa eğer emrolunmazsa bu Allah'ın zemmine girer mi girer girer değil mi çünkü Allah emrolunur emrol yani ben bununla emrolundum demek emrolunanı yaparım ben benim kafama göre değil namaz oruç benim kafama göre çıkardığım şey değil bu Allah'tan gelen bir vahiy bana tamam o yüzden öbür ki onlardan bununla emredildim alime ve hâdâ delûdum alâ emmel ebâbe fetri kufiyyetim bu ibadetin tevkifi olduğuna verilir وهذا رد على الذين يأخذون ببدعة الحسن عليهم يدعون بالحسن yani öyle diyedir şeklinde lafızlarla alimler itirak ederler tamam evet Allah subhanahu teala diyor ki kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin daha şöyle içeren ve bir zalike ümmeti ben bununla emlendim ve ana evveli müslümi ben Müslümanların ilkim Müslümanlar ilkim mi? yani ana evveli müslümi müslümi mühazzir ümmet yani bir ümmet sonunda müellif neydir belirtmiştir ve min sünneti sünnetten bölümüne gelince la'anallahu men zebehel ve hayrillah ve hayrillah ve hayrillah Allah kendisinden başkasına kurban keseni ne yapmıştır? Şimdi bu hadiste zaten nedir Allah'tan başkasına kurban keseni? Hem canlı burada landa yani lanette lanet lanet manasında şu var ettabbi vel indad rahmetillah rahmetillah subhanahu yani Allah azze ve celle'nin rahmetinden uzaklaşmak yani bir insan tam lanet ettiği zaman şunun Türkçe açılımı şu Allah seni rahmetinden çünkü lanet kelimesinin manası tamam lanet ne demek lügat manası çevirme mana ne tarbu ve ebadu an rahmetillah ve an rahmetillah Allah azze ve celle'nin rahmetinden ne yapmak uzaklaşmak kovulmak ancak bu mutlak olarak şimdi lanet lanetle alakalı naslar çeşitli şekillerde kullanılır ya bir kafir hakkında kullanılır o zaman ne ne denir akıyor Allahu muhayyara bulunurlar yeryüzü alametlerini şahitlerini değiştirenler Allah lanet etmiştir mesela senin tarlan var bir de yanında bir tarla var sınırlarımız var sen bir gece vakti çaktığın olan sınır yarım metre e, onun tarafına doğru içeri alıyorsun var ise daha şimdi adam kafir olmaz adam buna rağmen ne? nasıl? lanet söz konusu anladın mı? şimdi o zaman bak baktığımız zaman böyle Kur'an başında çarpılara lanetimiz aynı şekilde kürsüyü düşünmemeye de lanetler o yüzden birincisi la, muhakkak lanettir birincisi ebedi lanettir tabi onun üzerine önemlilikle alakalı çarpılar için ebedi lanet söz konusu ama bu masada tarafı eğer bu masada olmayan lanet küfür olmayan bir fiil şey hakkında ıtlak edilmişse buna lanetin muakkata diyebiliriz tamam mı alimler demiş yani muakkat da muslim halde ay lanet çünkü lanetin manasına döndüğü zaman bunu söylemek zorundasın neden şimdi lanetin manası Allah'ın rahmetinden uzaklaşmak mı bilmek kelime manası yakalanıyor şimdi kelime manası Allah'ın rahmetinden uzaklaşmak mı uzaklaşmış peki bir mümin bir mümin içine küfretmediği bir fiil şey işlerse bu fiilin kötülüğü ne kadar olursa olsun bu ebedi olarak Allah'ın laneti abartılmış ebeden olmaz bunun kelime küfür yani yani şöyle diyebilir miyiz Müslüman ebedi olarak yani küfür fiili işlemediğini bilecek şey, kafir olmadığını bilecek şey, ebedi olarak lanetin dahil alınmıştır bu kafir olur bunu söyleyen insanlar böyle bir şey söyleyebilir misin? çünkü o Müslümanın kâbırdı Müslümanın cennete giremeyecek demektir yani o lanet azabını Allah affetmese onu cehenneme soksa bize hep orada ebedi kalacak demektir Çünkü şöyle değil mi? o yüzden diyoruz ne? lanetin muhakkak ibadet işlerinden ve elçin sürekli en sonuncusu ve delilin nedir? Nedir? Adakadan Nedir veya adakadan Kavluhu Teala o delilin nedir? Kavluhu Teala Nezrin Allah'ın delili Allah subhanahu ve teala'nın şu kavlidir Yufune bin nezri ve yahafune yevmen kâne şerruhun diyor Tamam o kadar kalsın tamamlıyor zaten o şey onlar adaklarını yerine getirirler ve kötülüğü yaygın durumundan korkarlar Allah şimdi hadi bakayım onlar mevzu yerine getirirler onlar adaklarını yerine getirirler ve kötülüğü yaygın durumundan ne yaparlar korkarlar huve izdanul insanu nefsehu lillahi azze ve cel hayra vacibin aleyh kişinin üzerine vacip olmayan bir şey nefsine vacip olmayan bir imtihan nefsine vacip olmayan bir şey üzerine vacip olmayan bir şey Allah subhanahu ve teala için kendisine lazım kılmak gerekiyor yani mesela sen diyorsun ki şöyle şöyle olursa ben şöyle yapacağım diye bir adak alıyorsun, alıyorsun sen önceden bu senden istemiyor muydu? İstemiyordu. Mesela diyorsun ki işte oğlum sınavı geçerse kurban kesecek. Senden daha önce oğlum sınavı geçerse kurban kesilmesi istemiyor muydu? Yani vacip mi diyeceğim böyle bir şey değil. Sen işte böyle vacip olmayan bir şeyi ne yapmak üzerine görevli kılmak vacip kılmak. O yüzden هو إلزام الإنسان نفسه لله عز وجل غير واجب عليه vacip olmayan bir şeyi Allah subhanahu ve teala için ne yapması lazım kılması gerekir şimdi bu ayeteki delalet noktasını ayete baktığımızda yuhune bin nezri ve yakafune ve mümkâne şerrehe müstakiyar onlar adaklarını yerine getirirler ve kötülüğü yaygın bir günden ne yaparlar şimdi ayetteki delalet noktası Allah nezri yani adaklarını yerine getirenleri ne, ne yapıyor sevgi siyasını doğru mu? Bu da Allah subhanahu ve teala'nın bunu sevdiğini gösteriyor değil mi? Elbis şey hakkında çünkü zikrediyor Bu da neyi gösteriyor? Allah subhanahu ve teala'nın bunu sevdiğini gösteriyor Ve Allah azze ve celle'nin amellerden sevdiği her şeyde nedir? Hatta ayetin devamını bunu söylüyor Ne diyor Allah subhanahu ve teala? Yakafûne yevmen kâne şerruhu müstakbira Şimdi onlar kötülüğü yaygın bir günden korkarlar dersin bu ne? övgü siyasında hissedildi şey mi? hani öv, övgü var burada onlar korkarlar hani bir şey benzer e, yakalatılar onlar işlerindeki Rablerinden korkarlar yakalatılar Rablerinden korkarlar onlar işlerindeki ne yaparlar Rablerinden korkarlar bunlar hepsi övgü şimdi bu ayete baktığımızda da bu övgü siyasında olacak tamam İdamın şuur ibadet ancak şimdi ahirde tabi kalmadır şimdi nezir nezir yani adam adamı daha adanmadan önce olursa yani o adaya yerine gelinmek adanmadan önce o adak nedir ve metrofille haramdır şey. ve ihtilafla olursa bir çıktı ve ee, metrofille en e, basit hali nedir çünkü nedir ne diyor innehu la ye'ti bi hayrin ve innemâ müstahracı bihimmel bakit Hadi bir hayır getirmek Ancak dünyanın cebinden ne yapar? Mecbur yapılmadan önceki halinedir ve mekruh ve haram yani bir insan adak adam önce bir insanın bu adak adaması haramdır veya mekruhtur en küçük ama adadıktan sonra üzerine onu ne yaptın? vacip kıldı aldıktan sonraki hali yerine getirmiştir Şimdi ayete baktığımızda yuhune bin mezhus mezhuya ne getirirler? Hangi mezhus? Allah'a itaatla alakalı Çünkü neden bunun için? Ee, Ayşe radiyallahu anh'ın işte Bukhari'nin Men nezara mevki Allah sayyete Kim Allah'a itaat etmez ne yaparsın? Adar adarsın onu ne yapsın? Itaat etsin Ve men nezara en yamsiyehu kolay yapsın ona isyan edin alakadarsa ona isyan etmesin yani adamı o adamı yerine getirmesin işte benim çocuğum ee, sınavı geçerse bilmem hangi evliyanın kalbinde ne yapsın kurban kessin anladın şimdi evliyanın kalbinde kurban kessin kalbinde kurban kesmek nedir? caizdir değil mi? caizdir isyanlardan Diğerine göre işte büyük sırları küçük sırları Allah için çekip orayı bereketi yerinden çekip küçük ee, bizzat kabul ettiği için çekip büyük sırları Ben sadece bunun kontrolleri Tamam ama sonuçta sonuç olarak ne? Böyle bir insan adamı yerine gelir Ama normalde kurban kesilmez Allah için ibadet edecek Kişi der ki ben intidar tutuya'dan ada kalamak istiyorum bir kalınca benim oğlum sınava girecek ben ada kalamak istiyorum böyle fikir adak adana çünkü adak adananın en küçük hali haline itilaf etmiş en basit sözden mutlak olmuş ve hatta mesela bazı alimler haram edilmiş o yüzden adak adam ama kadın öyle engelledi ama bu, bu kadın sana öyle gelmedi direkt geldi ki e, e, evladım dedi ben sınava girecekti ben de ada kalalım dedim kadar Rabbim oğlum sınavı kazanırsa ben kurban keseceğim ben ne yapayım kurban keseceğim adamı ne yapayım yerine getireyim şimdi insana bakarız insana bakarız o kurbanı nasıl alır eğer bilmem şu cinin karnında öter bu caiz değil Ayşe Rabbim hadisi yerine değil kim Allah'a isyan etmeye adaysa etmesin ama derse ki ben şöyle aldım oğlum sınavı geçerse Allah için kurban keseceğim işte normal bir hafta başkası için bir kabirde veya herhangi bir e, masiyete ilhak etmeden Allah için kurban keseceğim Zanne göre senin başta adam olan gerekiyor ama adamın bundan sonra ne yapacaksın? Yani, neden? onu buyuruyor nazarandaki Allah Hazreti kim Allah'a tabirini adak kadar sana atsın sana adamı vermelidir şimdi ne diyor Sallam mesela cahiliye döneminde birisi şey var adak kazıyor değil mi? Nebi Sallam'a geliyor ben bir muvanede vesaire muvanede üzerinde var orada kurban kesmeye ne diyor? Sallam ona soruyor soruyor soruyor vesaire en son işgal olmayınca ne? kurbanını kesilebileceğine de bakıyoruz yani ama aynı bilgiden olursa falan ne diyor bir hayal getirmez dünyanın malından gözünü çıkar o yüzden diyor ki bidahi ve nihai noktası bidahi noktası olarak Allah adaya maksimum cahil diyor ama adadın adadın bir şey mahfiyetse yapmayacaksın ama adını kefayet verir kefayetini vermelidir eğer ee, adam adamın şey mahfiyeti ise o zaman adamı görmeli kılıksın